פרק ל"ו: ויוסף אליהו ויאמר: קטר לי זער ואחבקה, כי עוד לאלוה מילים. אשא דעי למרחוק, ולפועלי אתן צדק. כי אמנם לא שקר מילי, פנים דעות עמך. הן אל כביר ולא ימאס, כביר כוח לב. לא יחיה רשע, ומשפט עניים ייתן. לא יגרע מצדיק עיניו, ואת מלכים לכיסא, ויושיבם לנצח, ויגבהו. ואם אסורים בזיקים, יילכדון בחבלי עוני. ויגד להם פועלם ופשעיהם כי יתגברו, וייגל אוזנם למוסר, ויאמר כי ישובון מאוון. אם ישמעו ויעבודו, יכלו ימיהם בטוב ושניהם בנעימים, ואם לא ישמעו, בשלח יעבורו, ויגבעו בבלי דעת. וחנפי לב ישימו אף, לא ישבעו כי אסרם, תמות בנוער נפשם, וחייתם בקדשים. יחלץ עמי ועוניו, וייגל בלחץ אוזנם, ואף הסיתך מפיצר, רחב לא מוצק תחתיה, ונחת שולחנך מה לדשן, ודין רשע מלאת. דין ומשפט יתמוכו, כי חמא פן יסיתך וספק, ורוב כופר אל יתקה. היערוך שועך לא בצר, וכל מאמצי כוח. אל תשאף הלילה לעלות עמים תחתם. הישמר אל תפן אל אבן, כי על זה בחרת מעוני. הן אל ישגיב בכוחו, מי חמוהו מורה? מי פקד עליו דרכו, ומי אמר פעלת עוולה? זכור כי תשגיא פועלו, אשר שוררו אנשים. כל אדם חזו בו, אנוש יביט מרחוק. הן אל שגיא ולא נדע, מספר שניו ולא חקר. כי יגרע נטפי מים, יזוקו מטר לעדו. אשר יזלו שחקים, ירעפו עלי אדם רב. אף אם יבין מפרסיעיו תשועות סוכתו, הן פרס עליו אורו, ושורשי הים כיסה, כי בם ידין עמים, ייתן אוכל למכביר, על כפיים כיסה אור, ויצב עליה ומפגיע, יגיד עליו רעו, מקנה אף על עולה.